Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 3, 1988 Itinalagang kalihim ng Administration of the Patrimony of the Apostolic See si Archbishop Giovanni Cardinal Lacolo. Ang administrasyon ang namumuno sa lahat ng ari-arian ng Holy See upang makapagkaloob ng kaukulang pondo sa lahat ng sangay sa Roman Curia. Pitong taong nagsilbi si Cardinal Laholo bilang kalihim ng administrasyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.